Apirilak hogeita mar gaur osteguna da eta berrion albistegia duzu berrio zarirratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garazi, ezkaban eraindakoen memoria berreskuratuko du mendibide batek. Mila bederatzere honta hogeita mezortzi garren urtean zarren fusilatutakoen duintasuna eta memoria aitortu zuten talde politiko guztiek atzo ospatutako oiko bilkuran. Ezkaban azkeneko asteetan egindako esumazioak gugoratzearekin, hogeita masei garren urteko regimen gulpistaren biktimak errekonozitzea adostu zuten ere, gainera gotorlekuko iesaldiaren ondorioz suertaturiko fusilatze puntuak lotuko dituen memoriaren bidea osatuko da. Eta oiko bilkura utzi gabe, atxokoa, motxa eta zailtasunik gabekoa izan zen. Inoiz ez bezala puntu guztiak onartuak izan ziren alderdi guztien laguntzarekin. Lehenengoz legealdi guztian, talde guztiek puntu guztiak salbuespenik gabe onartzen dituztela. Ez abidaturiko puntuak hauesek izan ziren. Martxoan ospaturiko osoko bilkura bereziaren aktaren onarpena, alkatetzaren ebazpenak, jeraso homofoboak aitzesten zituen pesen eudaltalearen taldearen mozioa, eturkinen mediterraneoko naufragioei buruzko izkerra ezkerra udal mozioa eta azkenik nabai eta bildu udal taldeek aurkezturikoa eraildako pertsonen eta espartz eta dermioan jasotako gorpuei buruzkoa. Nepaleko lurrikarak milaka hildako utzi ditu eta oraindik pobrezia handiago ere. Ritzer eskala neurturiko zazpiko mazortzi graduko lurrikarak larun batetik miliak eldako utzi ditu Nepalen eta lurraldeko pobreziare agotu du ere. Lagundu asmoz, berriozarko udalak 2000 bat euro bideratuko ditu Nepalera. Ala dostuzen naste honetako bozera maile bat zordean, guztira kooperazio aurrekontutik 2000 eun talaroita bat euro Nepalera bideratuko dira bertan suertaturiko lurrikarak eragendako minak laguntzeko. Nepal elkarren lanean aurkitzen diren hainbat erakundek eskaturiko laguntzari erantzunez udalari elkartasun keinua jaio Eta berreozarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu, sirekiko dugu kirolen atala aurrera, galasi. Regionalean neskak Marseillaren aurka arituko dira, igandean eguerdiko ama biterdietan jokatuko duten partidan. Mutilak aldiz mendillorri taldea ezaren dute aurkari, hauek larun batean atxaldeko lauetan berriozaren jokatuko dutela. Gazteak larun batean atxaldeko lauterdietan arituko dira, itaroa uarteren aurka nun eta uarteko zelaian kadeteetan. taldekoak santzerinen aurka eginen dute larun batean atxaldeko lauetan, goizeko goizeko amaika terditan aldiz, betaldekoak girol esport aurkari izango dutela. Berriozar futbol elkarteari daukion informazio guztia hori xabi. aldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua, odeitzu egongo dela diu gaurko iragarpenak xabi, erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusi izango direla. Egunaren lehenengo partean noiz binka euri txikiak du, atxeldetik aurrera aldiz zaparradak gogorragoak izango direla. Egoaldeko haizea ibiliko da arratsaldean mendebaldekoa eta temperatura minimoak gaur gutxi edo nahikoa igo eta maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko enpuntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. plaza.neten.